Ом намо нараянная. Ом намо Сейчас мантра Сатурну, 8 раз Ом Шани Намах, и потом сама мантра, и потом 8 раз Ом Намо Бхагавате Курма Девая. Ом Шани Намах, Ом Шани Намах, Ом Шани Намах, Ом Шани Намах. Ом Шанина Мах. Ом Шанина Мах. Ом Шанина Мах. Ом Шанина Мах. Ом Шанина Мах. Ом Шанина Мах. Ом прам прим прау саха шаная намаха. Ом прам прим прау саха шаная намаха. Ом прам स्वाहा ॐ प्रां प्रीं प्रां साः शानय नमः ॐ प्रां प्रीं प्रां साः शानय नमः शनय नमः ॐ प्रां प्रें प्रां साः शनय नमः ॐ प्रां Ом Брам Прим Праум Саха Шаная Намаха Ом Брам Прим Праум Саха Шаная Намаха Ом ी प्राः शनय नमा सः Шаная Намаха Ом Прам Прим Прау Саха Шаная Намаха Ом Прам Саха Шаная Намаха Ом Прам При Праум Саха Шаная Намаха Ом Прам При Праум Саха Шаная Saha Shanaya Namaha ओम नमो भगवते कुर्मदेवाय ओम नमो भगवते कुर्मदेव te, curma открываем глаза.